خب بسم الله الرحمن الرحيم باب ما عجز عنه المصلي من فروض الصلاة آنچه که عاجز باشه از اون کار نمازگزار از فرضهای نماز اگر از فرضی نمازگزار چی شد؟ عاجز شد خب قبل از این یک جمله از بحث شرایط نماز جا مونده بود شرایط صحت نماز الآخرين ختش وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه وصلى كل واحد منهما إلى جهة اجتهاده در بحث آخرين شرط بود که رو به قبله کردن حالا اومد طرف قبله رو ندونست کدوم سمته میگه زمانی که دو نفر بودند قبله رو ندونستن خب وظیفه اینه که روی اجتهاد و تلاش اونو پیدا کنند اگر اومدن دو شخص اجتهاد کردن و در نتیجه با هم مختلف به بدون نتیجه متفاوت رسیدن میگه یعنی از همدیگر تبعیت نمی بلکه هر شخصی به همون سمتی نماز میخونه که اجتهادش به اون سمت شده اجتهادش نتیجه اجتهادش به هر سمتی شده به همون سمت میخونه از اون یکی دیگه دیگه پیروی خب روی بحث خودمون وإذا وإذا ضعف عن القيام بمرز صلى قاعدا متوركا فإن ضعف عن القعود صلى مضطجعا موميا ولا يعيد إذا صح میفرماید و زمانی ناتوان شد ضعیف شد از ایستادن نتوانست بیستد به سبب مریضی به نماز میخواند نشسته به حالت متورک به حالت چی؟ که توضیحش دادیم در بحث تشهد در تشهد دومی یا در نمازهای که یک تشهد داشتن به شکل متورک می که پای چپو و از زیر ورک پای راست چکار می کرد؟ بیرونش می آورد و روی نیشه روی زمین می شد فان ضعف عن القعود سلم مستجعا اگر از نشستن هم ناتوان بود مستجع خابیده نماز میخونه مومین اشاره کننده با اشاره دیگه سجده و این مسائل با چی ادا میکنه با اشاره ولا يعيد اذا صح و نمازش رو دوباره تکرار نمیکنه اعاده نمیکنه زمانی که سالم شد ولو عجز راكب السفينة عن القيام صلى قاعدا اعاده میگه و اگر عاجز شد شخصی که بر سفینه بر کشتی سواره از ایستادن نتوانست در کشتی بیسته میگه نشسته نماز میخونه ولی دوباره چیکارش میکنه اعادهش میکنه البته فرضو های دیگه هم بعضی میگن نه دیگه نیازی به اعاده و برخی میگن اعاده نیاز هست و اذا اغمی علیه فلم يعقل الصلاة حتى خرج وقتها سقط عنه فرضها ولا يسقط إذا نام أو سكر أو نسي ويقضي إذا استيقظ أو صحا او ذکر بله میگه زمانی که بیهوش شد پس ندانست نماز رو تا اینکه وقت نماز خارج شد میگه فرض بودن اون نماز از گردنش چی میشه ساقط میشه احناف میگن نه میگن اگر مثلا شخص بیهوش شد نمازای پنج وقت بر گردنش هستند باقی مانده از گردنش چی میشن؟ قول احناف وجیهتر هست به ظاهر روایات نزدیکتر هست چون عبادات بله این بحث بیهوش شدنه این بحث چیه؟ ولی ساقط نمیشه فرض نماز ازش زمانی که خواب افتاد یا مست شد یا فراموش شد و قضایشان را میخوند زمانی که بیدار شد یا زمانی که از مستی به هوش آمد یا زمانی که فراموش کرده بود و بیادش آمد پس اگر به سبب خواب نماز و وقتش خارج شده بود بعد از اینکه بیدار شد میخوره قضایش رو اگر به سبب سکران و مسی بود بعد از اینکه به حالت اومد نمازش رو قضا میخونه و اگر به سبب فراموشی بود بعد از اینکه یادش اومد چون در این مورد روایت هست ولو عدم المحدث ماء وضوء ماء وضوئه وتراب تيممه صلى محدثا لحرمة الوقت واعاده میگه اگر از دست داد شخص بیوزو شخص محدث آب وزو را یعنی آب نیافت و تراب تعمومهی و خاک هم نیافت برای تعموم کردن میگه بدون وزو نماز میخوند به خاطر حرمت وقت و اعاده ولی دوباره میاد و نمازو چکار میکنه میگه به به خاطر حرمت وقت الان میخونه چون وقت خیلی مهمه ولی دوباره این نماز رو خب خیلی از فقها میگن نه بدون وضوع اصلا نماز نمیخونه از جمله احناف ولی ممکن نیست که انسان حتی خاک هم گیرش و خب خیلی از فقها که تیمم رو بر سطح زمین روا میدونن نیازی به خاک هر چیزی که بر زمین هست از بحث کلمه سعید استنباط میکنند وإذا وجد الماء أو التراب وأعوز ستر عورته بلباس طاهر صلى عريانا قائما و آب يافت يا خاك يافت ولي ستر عورت رو نيافت آه؟ ولي معذور بود از پوشیدن ستر عورت با لباس پاک آب بود یعنی مسئله وضوع تعممش حل بود اما لباس تاهر دیرش نیومد میگه نماز میخونه اوریان ایستاده احناف میگن اگر اوریان نماز خوند نشسته میخونه این شیره به سمت قبله میکنه و هکذا لو وجد ثوبا نجسا او مخصوبا و این چونین است اگر چنانچه میگه لباس نجیسی رو یافت یا لباس غصبی رو ولا یعید اذا وجد ثوبا طاهرا مملوکا میگه نماز رو اعاده نمیکنه زمانی که لباس پاکی پاک یافت یا زمانی که لباس مملوک یافت متوجه شدی؟ پس میگه اگر لباس نجیسی یافت یا غصبی میاد و اوریان نماز میخوره ولی بعدا که لباس پاک گیرش اومد یا لباس خودش لباس مملوک گیرش اومد غیر قسمی دیگه بعدا اعادهش نمی کند و على من لا يحسن الفاتحة ان يتعلمها و بر شخصی هست و لازم است بر کسی که قراءت فاتحه رو به خوبی نمیداند ان يتعلمها که فاتحه رو بیاموزد و على من لا يحسن الفاتحة ان يتألمها على اسم فعل معنی وجوبه دیگه و هست بر کسی که فاتحه رو به خوبی بلد نیست که بیا یادش بگیره و یقرأ الى ان يتعلمها سبع آیات من غیرها و میخواند تا اون زمانی که فاتحه رو بیاموزه هفت آیه از سوره های دیگر رو فإن كان لا يحسن من القرآن شيئا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله میگه اگر از قرآن هم بلد نیستی، هیچی این از کار رو میخونه به جای قرائت احناف هم هم فتوای این دارند ولا یجزئ إذا لم يحسن القراءة إذا لم يحسن القرآن بالعربية أن يقرأ بالفارسية میگه درست نیست کافی نیست صحیح نیست براش زمانی که قرآن رو به عربی بلد نبود که بیاد فارسی بخونه چون یک فتوایی رو از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل میکنند که گفته بلد نباشه فارسی چیه جایزه ولی قول صحیح این قول شوافه هست حالا جدای از صحت و ضعف نظریه و این جرأت اجتهادی امام ابو حنیفه و این وسعت نظر فقهای قدیم اگر امروز یکی بیاد تو مسائل فقهی این نظری بده دیگه کارش تمامه <laughs> و یجوز ان یحرم بها مکبرن پس, پس جایز نیست زمانی که بلد نبود قرآن رو به عربی که بخونه چی؟ و جایز است که احرام بکنه با آن مکبرن تکبیر گویان یعنی بحث فارسی بودنه و اذا احسن بعد ما صلا اجزاه ما مضا یک زمانی که فاتحه رو خوب یاد گرفت بعد از اینکه قبلا نمازهای خونده بود بدون فاتحه اجزعه ما مضا دیگه اون نمازهایی رو که قبلا خونده کافی هند. دیگه نیازی نیست که دوباره بیاد اونا رو اعاده بکنه و اذا ادرک الامام راكعا اعتد بتلك الركعه وسقط عنه فرض القراءه فيها والقيام بها میگه زمانی که شخص دریافت کرد امام رو در حالت رکوع از بی اومد در حالت که امام در چی بود؟ در رکوع بود میگه اون رکت حساب میشه اعتد به تلک اون یک رکتش چی میشه؟ حساب میشه یعنی به اون رکت رسیده و فرض قرائت و ایستادن ازش ساقط میشه خب موقعی که اومد شخص امام در رکوع بود دیگه میره تو رکوع قرائتی نخونده قیامی هم انجام میگه این از گردنش ساقط میشه چون روایت هست ولا يعتد یا ولا يعتد بها ان فاته الركوع فيها اما اگر رکوع از دستش رفت همراه با امام دیگه رکت براش حساب نمیشه اگر اومد امام در سجده بود اینجا دیگه خلاص این رکعتو حساب نمیکنه بعد از اینکه امام سلام داد یه رکعتو اضافه میکنه